d'Rubrik vun der Zubaya Bahai. Um Mikro de Jean-Marie Nau. Willkommen bei eiser 361. Emission Hayum Radio Ara. sie ganz froh, ich haut können den weiteren Deel von einer neuer CD vorzustellen, Stimmen Bahas, ein ganz speziell Choral, äh, die sich Emol am Mond zu Frankfurt trefft. Mir noch äh, zwei letzte Bier dabei. Fi als Radio Aranolaustra hummer eng kleine Überraschung, ein klenge Kado, méi darüber zum Schluss vun der Emission. Komm mal zum siete Stück aus dieser CD das se für fir das Fuberhauler. Dein Nummer ist Ming Helung, oh mein Gott. An Dinger ze gedenken ass még Medizin. No bei Dir ze sinn ass még Hoffnung. Anläft fir Dich ass méi geleet. Ding beim Herzigkeet, ass még Helung, a még Hëllef a Bedewelten, an dëser an an déier die kënnt. Du was wirklich den, de ganzer go gut ass, den den alles wees, a fir alles eng Lesung kennt. Soweit zu diesem siebente Stück ein Gebiet für Helung vu Bahaula op Deitsch, dat Erdstück as ochnese Gebiet des Käier vom Bab, heilo den Text op Lützebuiersch. So, Gott geht alle Sachen durch an ihr wird all Sachen weg an neicht an den Himmeln an op der Erd, außer Gott kann durchgehen A Wirklichkeit as hier selber den de wees, den Ahala den Allmächtigen. Soweit zu diesem achte Stück. Und das dat Stück über CD ist auch ganz bekannt Ja behaula pa ja aliwala. Das ist eine Invokation, aber bedeit O du Herrlichkeit vom Allgnädigsten, O du Hegen von Gott. am mir nach Zeit fir een Steck vun dieser naier CD stimmen Bahas an da das ähm, ein Text vu Bahaula lass dir genügen an mir. Op Plätzeburg das hat sief zufrieden mat mir as sich keen anderen fir dir ze hëllefen, Well keen außer mir kann dir je durgoen. Ich hoffe des pur extreen hunnich gefall, äh, wann dir Coer musikieren huet, de fan doch am Internet äh, mé Informationen iwwer de Coer, wo zwillet ze woier mat machen, das www.stimmenbahas also stimmen an dann bahhas.de. Voilà, wat muss ich gefallen huet an äh, hu dir gelesen net CD an aller Ro bei ihr do hem ze lausren. Den nächsten as 4. Ich werde op ihren Urruf, op dem 6 Dat ass de 6 33 42 10. Ich alle goetenne wannnner Wigent Äre Jean-Marie.